Kijk, die Heere maak die aarde leeg en verwoest het, en hy keer sy oppervlakte om en verstrooi sy bewoners. Diezelfde lot tref die volk en die priester, die slaaf en sy heer, die slaffin en haar meesteres, die koper en die verkoper, die uitlener en die lener, die skuldeiser en die skuldenaar. Die aarde wordt heeltemal leeg gemaakt en heeltemal geplunder, van die Heere het hier die woord gesprek. Die aarde treer, dit verwelk, die wereld versmag, dit verwelk, en die hoogstes van die mensen van die aarde versmag. Want die aarde is onveilig onder sy bewoners, want hulle het die wette oortree, die inzetting geskend, die eeuwige verbond verbreek. Daarom verteer die vloek die aarde en moet sy bewoners boet, daarom word die bewoners van die aarde dier een gloed verteer en bly daar min mense oor. Die mos treer, die veneerdstok verwelk, allemaal wat blij van hart is, zucht. Weg is die vreugde van die tamboerijne, die gedruis van die uitgelaten mensen hou op, weg is die vreugde van die sieter. Hulle drink geen wijn onder gezang nie, die sterk drank smaak bitter vir die wat dit drink. Verbreek is die verlaten vesting, al die huise staan toegesluit, zodat niemand daar kan en kom nie. Daar is een jammer oor wijn op die straten, al die vrolijkheid het ondergegaan, die vreugde van die aarde is verbaan wat in die stad oorgeblij het, is verwoesting, en die poort is tot een pijnloopstukkend geslaan. Want so sal het wees op die aarde, onder die volke, soos bij die afslaan van die olijwe, soos bij die naoes als die drijwe oes voorbij is. Hulle daar veel stem op, hulle jebel, vanweer die majesteit van die Heere juig hulle van die sedert af. Daarom, eer die Heere in die landen van die zon, op die kuslande van die sedert die naam van die Heere, die God van Israël. Van die einde van die aarde af oor ons lofgesange, glorie aan die rechtvaardige. Maar ik sê, ek teer weg, ek teer weg, wee my. Die ontrouwes handel trouweloos, en in trouweloosheid handel die ontrouwes trouweloos. Die strik in die kuil en die strik oor jou, oor bewoner van die aarde. En hij wat vlug vir die strik geroep, val in die kuil, en hij wat uit die kuil uitkom, word in die strik gevangen want die sluise uit die hoogte het oopgegaan, en die fundamenten van die aarde bewe. Die aarde wordt geheel en al verbreek, die aarde is geheel en al aanwankel, die aarde wordt geheel en al geskut. Die aarde waggel geheel en al soos een dronkaard en zwaai heen en weer soos een nacht het, en sy oortreding is zwaar op hom, en hij zal val en nie weer opstaan nie. En in die dag zal die Heere besoeken doen oor die leerskare van die hoogte en die hoogte en oor die konings van die aarde op die aarde, en hulle zal opgesluit worden soos gevangenis opgesluit wordt in een kuil en bewaar wordt in een kerker, maar een beheer daar sal daar op hulle acht gegee word. En die maan zal rooi word van skaamte, en die zon zal skaam wees, want die Heere van die leerskare zal regeer op die berg Sion en in Jerusalem, en voor sy uitste sal daar heerlijkheid wees.